بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين اما بعد قفتهم از جمله دعاهاي السفتاح دعايك بين تكبير وبين شروع نماز بسورة فاتحه خونده إن این الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا والحمد لله كثيرا الله أكبر قفتهم حمد و ستایش الهی الحمد لله کثیرا حمد جایگاه حمد معنای حمد اینها رو ما باید بدونیم الحمد نماز بعد از دعای استفتاح با الحمدم شروع میشه الحمد لله رب العالمین در هر رکعت خونده میشه الحمد لله در هر سجده و در هر رکوعی حمد الله یاد میشه سبحان الله یا بحمده سبحان رب العظیم و بحمده سبحان ربی الاعلى و بحمده همراه تسبیح حمد و ستایش الهی میاد حمد تنها ستایش نیست تنها شکر نیست بلکه همراهش سپاس هم هست به بزرگی یاد کردن هم هست یعنی مقام حمد جایگاه حمد اینه که نعمتهای الهی و بزرگی و عظمت الهی همیشه جلو چشم خود ببینی این مقام حمده حالا میاد انشالله اون احادیثی که درباره حمد اومده نماز رو ما شروع میکنیم و فرمودی الله الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم غیر از سوره فاتحه سوره های دیگری هم الله با حمد شروع میکنه به سوره انعام الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور یا در سوره کهف الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب حمد الله در مقابل تمامی آفرینش لله رب العالمين حمد الله در مقابل آفرینش آسمان و زمین و تاریکی و روشنایی الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور وجعل الظلمات والنور حمد الله در مقابل اون کتاب که نازل کرده بندگانش رو همینطوری رها نکرده قصد و هدف داشته در آفرینشش الحمدلله الذي انزل على عبده الكتاب مخلوقات رو همینطوری رها نکرده بلکه کتاب رو فرستاده پیامبر رو فرستاده در سوره سبع الحمدلله الذي له ما في السماوات و ما في الارض مالک آسمان ها و زمین الله باید حمد و ستایش بشه الله چون مالک توست چشمت کوشت دهنت سر و دست و قلب و کلیه و معده و دست و پا و هر چی که داری مالکش اللهه باید در مقابل تک تک این اعضا حمد و ستایش الهی را به جای بیاری ازت تکلیف سنگینی هم نخواسته بعضی از تکلیفات کفاره شده بر مقابل این نعمت ها مثلا نعمت های مفسر راست راست یاد میکنه انسان 360 تا نفسل داره در بدن علم امروزی هم ثابت کرده چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن در مقابل این مفاصل انسان کفارش نماز ضحاست نماز چاشت از باب شکر و سپاس الهی برای اینکه حقش را ادا بکنی حق سپاس از اون که الله برات این نگه داشت این دست و پا دست و پنجه ها در طول اون روز که باهاش بلند بکنی غذا بخوری خود رو بشوری پاک بکنی از نجاست روزی تو بازش در بیاری از نجاری کاسبی یا هر چیز دیگر در مقابل این دستت الله را باید سپاس بگویی ستایش بگویی حمدش را باید به جا بیاری اینها نعمت هاست باید همیشه جلو چشمت باشه این نعمت نگی الله چی بهم داده من چی دارم تک تک این موهایی که در بدنت تک تک این موجه هایی که روی پلک چشمات جلو خودت جلو چشمت شاید یه چیز خیلی ریزی بمونه ریزی باشه ولی نزد الله بزرگه الله اون خالق مدبر حکیم علیم تو را رها نکرد اون موقعی که جسمت باید آفریده میشد که کجای جسمت چی باشه چشمت کجا باشه گوشت کجا باشه الله غافل از تو نبود الله بسیر بود بهت الله سمیع نسبت به اون حاجتت نسبت به اون نیایشت حرفت سخنت الله جل شانه تک تک اون صفاتش باید در آفرینش خودت در خلق خودت ببینی وگرنه نمیتونی شکر سپاسش, سپاسش را به جای بیاری خاطر همین الله ما را یادآوری میکنه الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير در سوره فاطر میگه الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء الله بود حمد و ستایش میگه در مقابل آفرینشش همچنین آفرینش ملائکه با اون بالهایی که دارن اون ملائکهی گذاشته اون جبریلی که برای نجات من و شما الله مکلف وحیش میکنه که بر رسول الله نازل میکنه که الله رو باید شکر و سپاس بگیم در مقابل آفرینش اون جبریل و چه در مقابل اون میکائیل چه در مقابل اون اسرافیل و چه در مقابل اون رعدش چه در مقابل اون فرشته بارانش حالا میاد در ضمن کاتبین ثواب و پاداشا میاد در بحث دعاهای استفتاح میگه رسول الله صلی الله علیه و سی و اندی فرشته گفتن کدام یکی ما بنویسیم این ذکر یادی که این بنده در سر نماز میکنه فرشتگانی الله مسخر کرده بنویسن اعمال ما از ما حفاظت بکنن الله رو باید در مقابل این فرشتگانش حمد و ستایش بگوییم کم نیستن اون فرشتگانی که حامی انسانن ناصر انسانن الله جل شأنه بندگانش رو رها نکرده الله را باید شکر سپاس بگیم در مقابل دست مظلوم گرفتن در مقابل نصرت مؤمنین اون زمانی که رسول الله صلی الله علیه و در جنگ بدر در مقابل مشرکین میسته و فرشتگان را میفرسته برای نصرت و یاری صحابه الله را با شکر و سپاس بگوییم این منتی است که الله بر سر ما گذاشت ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا الله در مقابل ایمان مؤمن فرشتگانی را مسخر کرده که او را نصرت بدن یاری بدن الله را باید شکر و سپاس بگوییم الله را باید حمد و ستایش بگیم در مقابل اون نعمت هایی که برای ما گذاشته بعد از مرگمون چه در قبر از اون درهای بهشتی که باز میشه و چه در اون بهشتش از اون نعمت های فراوان و فزونی که گذاشته و ترى الملائكه من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق قیل الحمد لله رب العالمين حمد الله در اون بهش بعد از حساب و کتاب ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها دعاشهم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وآخر دعواهم تحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم وآخر دعواهم خلين دعاشون الحمد لله حمد عاص بلا دعاس إن شاء الله خواهد هم هم ذکر هم یاد الله هم شکر و سپاس و هم دعاست خاطر همین الله جل شأنه اینجا گفت و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین حمد و سپاس و ستایش الله در مقابل اون نعمت هایی که برای مؤمنین گذاشته الله هم رو باید حمد و ستایش بگیم در مقابل اون تشریعاتش امر و نهیش در مقابل اون حجابی که باید زنان ما بپوشن در مقابل اون غیبتی که بر ما حرام کرده در مقابل اون دروغی که بر ما حرام کرده الله خیرخواه ما بوده بدی ها رو به ما گفته که انجام ندیم خیرخواه ما بوده ما رو رها نکرده همینطوری که نفهمیم به خونه هم دیگه تشنه بشیم هم دیگر رو تخریب بکنیم بدگویی هم دیگر بکنیم چه زندگی میشد وقتی که کسی حلال رو از حرام نمیفهمید همه دشمن هم دیگر بودن چه زندگی می بود حق پدری کسی ادا نمیکرد حق مادری رو همینطور حق فرزندی رو همینطور نه زنا میدونست چیه نه عمل قوم لوط میدونست چیه هر کاری انسان انجام میداد الله مستحق حمد وقتی که خوبی رو به ما نشون داد و محبت اون خوبی رو در دل ما کاشت و گذاشت با حمد و ستایش الله را بگیم از اینکه توفیق داد به ما که تشخیص بدیم که چه خوبه چه بده کره و بغض بدی و معصیت ها در دل ما گذاشت الله را باید حمد و ستایش بگیم الله که مستحق حمد و ستایش اگر ما بخوام یاد بکنیم اون وجوه و اون تعداد محامد الهی اون نعمت های الهی که در ازای اون ما باید حمد و ستایش الهی را بگوییم نمیتونیم حقش را ادا بکنیم نمیشه اصلا محاله خاطر همین در رسول الله صلی در دعای تهجد چی میگفت لا احسی ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك نمیتونم ستایشت را جا بیارم چنانچه تو مستحقشی نمیشه الله جل شانه مستحق حمد و بندگانم در مقابل ادای این حمد کوتاهی دارن الله مستحق حمد به خاطر صفات علیاش کمالش عظمتش الله اکبر کبیرا الحمد لله کثیرا در مقابل بزرگی الله ما باید حمد و ستایش الله خاطر همین اینجا بعد از تکبیر تحمید اومد حمد اومد الله بخاطر خاطر عظمت و کبریاش و جلال و شکوهش مستحق حمده نگذاش بر تو که کسی غیر از او بزرگ باشه که تو رو ذلیل بکنه خار بکنه نگذاشت کسی که تو را از دائره عبودیت و بندگی خودش خارج بسازه خاطر همینه که الله بر بندگانش خشگین میشه که چرا شما از این شیطان چی دیدید که دارید اون دش از اون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 وله الكبرياء حمد ستايش ستایش كبرياء خاطر کبریا و عظمتش ما بیش از چهل جا حمد و ستایش الهی داریم که الله به ما یادآوری میکنه الحمد لله رب العالمين له الحمد في الأولى والآخرة الحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا حمد الله در مقابل هدایتش اسباب هدایت راه های هدایت بر ما گذاشته جهای حمد بطور طور عموم جهای حمد بطور خصوص مده. در مقابل نصرتی که به مؤمنین میده فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين حمد الله در مقابل توحید نعمت توحید فدعوه مخلصین له الدین الحمد لله رب العالمين حمد ستایش الله در مقابل فرزندانی که الله به انسان داده الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعیل دعای ابراهیم علیه السلام حمدش در مقابل فرزندانی که بهش داده حمد الله در مقابل اون قرآنی که برای ما فرستاده الحمد لله الذي انزل على عبد الكتاب اون قرآنی که تک تک حروفش که ما میخونیم برامون ده تا حسنه هست نه اموری هست که الله به ما یادآوری میکنه که در مقابلش باید حمد الله را به جای بیاریم غیر از اون 15 باری که الله در قرآن از صفت که از این وصف مشتق شده اون وصف حمید بودن الهی الله حمیده یعنی مستحق حمده یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی الحمید شما فقیرید به درگاه الهی والله غنی و بینیازه و حمید مستحق حمده تو باید حمد الله را بگی که محتاج کسی جز او نیستی باید دست به دعای او فقط بلند بکنی دست به حاجت و نیاز او باید بلند بکنی در, در اون عبادتت بس الله مستحق حمد لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته وهو الولي الحميد والله هست که باران نازل میکنه در مقابل این باران الله را باید حمد و ستایش بگی بخاطر اون شکوه و عظمت اون آفرینشش اون آب باید با اون خورشید تبخیر بشه باید بره بالا ابری تشکیل بشه بعد از اون ابر بارانی بباره زمین حاصل خیز بشه الله باید در مقابل تک تک قطرات اون باران ذرات اون باران باید الله را گذار در مقابلش باید الله را سپاس بگویی و شکرش را به جا بیاری علم امروزی پیشرفت کرده چی میگن در مقابل اون سلولی که, این اعضای بدن انسان را تشکیل میده سلول قلب سلول چشم این سلول ها چقدر کروموزوم توش چقدر دینه چقدر ای چقدر نمیدونم چقدر آب نیاز داره چقدر خون نیاز داره چقدر اکسیژن نیاز داره تا اینکه زنده بمونه الله تمامیش این شون این خلق و آفرینشش رو الله تدبیر میکنه به دستور الله جل که این سلول ها تغذیه بشن یک ذره سلول در بدن تو از چشم الله غافل نیست اون موقعی که از درد مریضی بیتابی میکنی الله ازت غافل نیست راه و چاره و اندیشه برات گذاشته که با اون خودتو درمان بکنی حالا چه با اون راه شرعیش با اون روخیهش با اون دست گذاشتن بسم الله بسم الله بسم الله به عزت الله و قدرته چه با اون دوا و دارویی که گذاشته برای تک تک اون اعزاد الله حکیمه در امورش در اون تقدیرات کونیش الله حکیمه الله جل شانه شافی است شفا دهنده است شفا دست الله الله مریضی را نیافریده مگر که در مقابلش درمانی هم گذاشته بس الله حمیده و الله محموده الله که مستحق حمده در مقابل تمامی نعمت هایی که به ما ارزانی کرده در تمامی اون روزی لقمه ای که به ما عطا کرده در مقابل تمامی اون دعاهایی که استجابت کرده چقدر دعا کردیم الله استجابت کرده در مقابل اون پدر و مادری که منت بر سر ما گذاشت که ما رو با لطفشون و مهربانیشون بزرگ کنن در مقابل اون فریاد رسیش در اون بیتابی ها و درد و بلا و مصیبتی که داشتیم و بزرگتر از همه در مقابل اون هدایت و اون توفیق طاعت و عبادتش که به ما داده الله را باید سپاس بگوییم مقام حمد مقام بالاییه والاییه الله حمیده الله محموده و مستحق حمده به اندازه سپاست و ستایشت و حمدت تو مستحق بزرگی و عظمتی در روز قیامت مقامت و شرفت نزد الله بالا میره به اندازه حمد و ستایشت نسبت به الله یعنی هر چقدر تو الله را بزرگ پنداشتی الله اکبر و کبیره و لله کبیره دو تا گفتیم با هم دیگه رب داره به اندازه ای که بزرگ پنداشتی الله را جل شأنه به همون اندازه حمدش میگی و به همون اندازه هم الله پاداشت میده در مقابلش بزرگت میکنه بزرگتر از رسول الله صلی الله علیه و سلم نزد الله کسی شما ندارید بزرگترین جایگاه رو رسول الله صلی الله علیه و در روز قیامت داره رسول الله صلی میفرمایند انا سید ولد آدم ولا فخر من آقای فرزندان آدم روز قیامت فخری درش نیست بیدی لواء الحمد ولا فخر پرچم ستایش پرچمدار ستایش رسول الله صلی الله علیه و حمد شکر در روز قیامت پرچمدار تمامی خلایق الله آقای تمامی فرزندان آدم و ما من نبی یومئذ وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه الا تحت لوائي آدم و دیگر فرزندان آدم نیستن و دیگر پیامبران مگر اینکه پشت پرچم من و انا اول شافع من اولين شفاعت گو هستم و اول مشفع ولا فخر اولي كسي هم كشفاعتش پذيرت مشي رسول الله صلى الله این شرف مقام مقام حمد این مقام و جایگاه رو رسول الله چگونه بهش رسید با عبادت و طاعتش صحابه میگه يا رسول الله میخوام با تو باشم رفیقت در بهشت چی گفتن بهش رسول اعني على نفسك بكثره السجود با زیاد سجده کردن با طاعت و عبادت خود را به اون جایگاه برسون که با من باشی پس انسان با حمدش به اون جایگاه میرسه با حمد و ستایش الله جل شانو بس این مقام مقام سختیه مقام دشواریه فقط با زبان کس نمیشه بلکه این مقام حمد با عمله با سجده هست با نماز بسیاره با طاعت بسیاره با تهجده که مؤمنین عایشه وقتی که میبینن پاهای رسول ورم کردن شکاف برداشتن از شدت و طولانی بودن نمازش گفتن یا رسول تو که گناهانت الله بخشیده چی گفتن در جواب رسول الله در جواب اون عایشه قال افلا اكون عبدا شکورا بنده شاکر الهی نباشم این هم مقام حمد مقام حمد بس رسول الله اصلا بزرگترین جایگاه و شرف رو داره در روز قیامت به خاطر حق این حمد رو ادا کردن چه در گفتار و چه در عمل در بهشتم منزلیه به اسم منزل حمد برای کیه این منزل اسم منزلی در بهش به اسم منزل حمد. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند اذا مات ولد العبد قال الله تعالی لملائکته قبضتم ولد عبدی میگه اگر فرزند یک شخصی فوت میشه الله به ملائکش میگه میگه روح فرزند بندم رو قبض کردی فیقولون نعم میگن آری فیقول قبضتم ثمرة فؤاده اون جگر گوشش ازش گرفتی فیقول نعم فیقول ماذا قال عبدی بندم چی گفت الله به ملائکش داره میگه فیقولون حمدک واسترجع حمد و ستایشت را گفت فالحمد لله و انا لله و انا الیه راجعون فیقول الله تعالی ابن لعبدی بیتا في الجنه منزلی را بهش بسازی در بهش اون منزل با شکوه و سموه بیت الحمد و منزل حمد را اسمش بذارید نامش بذارید اون منزل مقام حمده وقتی که انسان از ته قلب از صمیم قلب حمد میگه حمد میگه حتی در مقابل اون مصیبت رسول الله صلی الله علیه و وقتی که یک امر خوشایندی را میدید الحمد الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات و جایی هم اگر بدی یا امر ناگواری را میدید میگفت چی الحمدلله على كل حال در هر حال الله رو باید چون انسان نمیدونه حمد و ستایش الله را میگیم که بهمون یادآوری کرد از حکمتش حتی در مقابل زنده کردن و در مقابل وفات دادن قصه خزر و موسی الله وجهی از وجوه حکمتش را برای ما یاد میکنه که چرا خزر اومد اون بچه نونهار را کشت به دستور الهی موسی تعجب میگه چرا کشتیش بچه بیگناه طفل معصوم بعد خز در انتهای قصه که ما این در سوره کهف میخونیم چی میگه بهش به موسی میگه علیه السلام علیه السلام میگه که الله چون میدانست این بچه اگر بزرگ بشه سبب میشه پدر و مادرش منحرف بشن جهنمی بشن الله اینو از جلوی راهشون برداشت الله حکیم در کاراش وجه از حکمتاش در مقابل مرگ را در سوره که به ما یادآور میشه الله جل شانو پس در مقابل مرگش هم را الله را باید چی بگیم شکر و سپاس بگیم حمد و ستایشش را باید به جا بیاریم حتی در مقابل مرگ الحمدلله الحمدلله گفتی خانه به اسم حمد برات در بهشت ساخته میشه حتی در مقابل اون مصیبتی که بهت میرسه رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیث میفرمایه: والذی نفسی بیده لا یقضی لا یقضی الله للمؤمن قضاء الا كان خيرا له قسم یاد میکنه رسول الله به اون کسی که جان من میگه به دست الله تقدیری را ورق نمیذاره برای بنده مگر اینکه برای خیریت در اون خیریت هست براش وليس ذلك لاحد الا للمؤمن خیریت نیست مگر برای مؤمن یعنی مؤمن خیر میبینه حتی در در مقابل مصیبت ان اصابته سراء و شکر در مقابل خوشی شکر سپاس الله را به جا میاره فکان خیرا له و ان اصابته ضراء در مقابل مصیبت و ضرر و زیان صبر میکنه صبر فکان خیرا له بس انسان باید در هر حال شکر و سپاس الله را به جا بیاره از احادیثی که داریم در فضل الحمد حدیث در سنن ترمزی هست که رسول الله میفرمان افضل الذکر لا اله الا الله بهترین ذکر لا اله الا الله و بهترین دعا و افضل الدعاء لله که گفتم من خواهد اومد بهترین دعا الحمد لله دعا یا دعای مسئلت داریم یا دعای عبادت داریم دعای مسئلت دست به دعا بلند بکنیم دعای عبادت هم این الحمد لله هم دعای مسئلت طلب نیازه ولا ان شکرتم لازیدنکم غذا میکنه میگه الحمدلله عدسه میکنه میگه الحمدلله که در مقابل این نعمت الله بهت فزونی بده این نعمت را ازت قطع نکنه چون الله در قرآن میگه لئن شکرتم لازیدنکم حمد را میگی سپاس الله و ستایش الله را به جا میاری تا در مقابلش الله اون نعمت را ازت قطع نکنه این ادامه پیدا بکنه و الحمدلله میگی چون ذکره چون رسول الله صلی الله علیه و سلم در این مقام گفتن الحمدلله چون موقعی که الله از روح در آدم دمید آدم عدسه زد گفت الحمدلله به سنت اون آدمی که خلقت شد اون, زمانی که الله او را آفرید و روح در او دمید گفت الحمدلله ما هم زمانی که عدسه میزنیم این عبادت رو این ذکر را هم میگیم و میگیم الحمدلله پس بهترین دعا الحمدلله هم دعای مسئلت و طلبه و هم دعای عبادته همچنین در فضیلت حمد از رسول الله صلی حدیثی داریم که میفرمایند در صحیح مسلم الطهور شطر الايمان والحمد لله تملا الميزان ترازی که آورده میشه روز قیامت حمد همون حمدی که گفتی لله رب العالمین حمد در مقابل غزات حمد در مقابل عدسات حمدت سپاست ستایش الله به خوبی یاد کردن از نعمتهای الهی و اون مقدرات الهی چه تلخش چه شیرینش حمد الله رو گفتی الله در مقابل اون حمدت ترازوت را پر از خوبی میکنه ترازی خوبیات در روز قیامت والحمد لله تملا المیزان بله الله این حمد را چنانچه میخواهد اون ترازو کفه ترازی خوبی را با اون پر میکنه ما اگر بخوام بشماریم حمدهای رسول الله صلی الله علیه و چه در مقابل لباس پوشیدن چه در مقابل خوردن غذاش مثلا سیغه های مختلفی داریم که نشانه کمال عبودیت و بندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم مثلا در مقابل غذا وقتی که غذا رو برمی داشتن از جلو میفرمودن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربا شخص وقت بینیاز نیستن بار الله از این روزید این نعمت رو هم بر من فزونی دار بارالله ها یا مثلا میگفتن میفرمودن اللهم اطعمت و سقیت و اغنیت و انسان باید یاد بگیره این دعاها و وردها گاهی این رو بگه گاه دیگری رو بگه یا حداقلش بگه الحمدلله الحمدلله اطعمت اللهم اطعمت و سقیت و اغنیت و اقنیت و هدیت و حییت فلك الحمد على ما اعطیت بار حمدت در مقابل اون غذا در مقابل اون آب در مقابل اون بینیازی هدایت زندگانیش در مقابل همه چیز بار الله در مقابل این تنی که در اختیار ما داده که این نماز را ادا بکنیم بیاد داشته باش اون لحظه که مریضی نمیتونی رکوع و سجده انجام بدی رسول الله صلی الله علیه و وقتی که از رکوع بالا می اومدن می ایستادن چی میگفتن ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا حمدا كثيرا همونطور که در مقابل غذا داشتیم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه میگفت اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد حمد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد الله إن شاء الله إنها ترزمنا أذكر النماز قهادمات من حمده كرسول الله صلى الله عليه وسلم مي قفته روزي یکی أصحاب حديث عبد الله بن عمر دريم این شخصي در نماز قف الله أكبر وكبيرة همين ذكرك ذکری والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا فقال النبی صلی من القائل كذا كذا کی بود که این ذکر رو گفت فقال رجل من القوم یکی از اصحاب گفت انا قلت يا رسول الله من گفتم قال عجبت لها شگفت زده شدم اصلا در مقابل اون پاداشی که الله گذاشت در مقابل این ذکر شگفت زده عجبت لها فتحت لها ابواب السماء درهای آسمان برای این ذکر باز شد در مقابل این ذکر میگه شگفت زده شدم تا الله درهای آسمان رو برای این ذکر به خاطر این ذکر باز میکنه فضیلت بزرگ بخاطر همین ابن عمر میگه میگه فما تركتها منذ سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله از وقتی که دیگه شنیدم که رسول الله هم این ذکر رو تکرار میکنه دیگه رهاش نکرد حدیث صحیح مسلم دیگه رهاش نکردم میگه سم باید پایبند باشه گاهی این ذکر و وردی که اومده گاهی وردهای دیگری که اومده باید انسان مواظبت داشته باشه حریص باشه صحابی براش در روی آسمان باز شد برای تو هم الله باز میکنه چرا برات باز نکنه اگر خالصانه از دل بگی معناش بدونی اون حمدت از ته دل باشه الله اکبر کبیرا والحمد لله کثیرا سبحان الله بکرة و اصیلا درهای آسمان برات باز بشه چون محبت رسول الله رو داری از باب متابعت و پیرویز رسول الله صلی الله علیه و از باب اینکه این مجدگانی رو رسول بهت داده این ذکر رو میگی و معناش رو میدونی الله باید درهای رو باز میکنه جایی که درش حمد و ستایش اومده زیاده مثل و زمان انسان مبتلای بیماری رو میبینه بگه الحمدلله الذي عافانی اون نعمت سلامتیش رو بیاد به چش داشته باشه الحمدلله الذي عافانی مما ابتلاك به و من خلق تفضیل رسول الله صلی الله کسی این ذکر رو نمیگه حمد و ستایش الهی رو در مقابل اون سلامتیش به جا نمیاره مگر اینکه الله را معافات بکنه اون مریضی و اون بلا رو ازش دور بکنه والله انسان کافیه که همون چیزی که مومنه عایشه میگه جلو چش داشته باشه که والله مومنه عایشه میگه میگه که و اینی لیخفى علی بعض کلامها فانزل دبر اونزل میگه الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات حمد و ستایش الله را میگه من عایشه مقابل میگه شنیدن الهی در مقابل سخنان مخلوقاتش خب اومد اون زن سخن گفت حاجتش نیازش به رسول الله صلی علیه و گفت قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله شکایتش اینجا میاد نظر رسول الله بازگو میکنه والله يسمع تحاوركما والله يسمع الله از اون زن غافل نبود اون لحظه ای که من نیازش به رسول الله صلی گفت در قول شکایت و گلایی که از شوهرش داشت امین عایشه میگه الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات الله اکبر در مقابل وسعت شنیدن الهی ما این نعمت رو در نظر بگیرید این صفت رو در نظر بگیرید این وصف الهی الله سمیع لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر تویی که اینجا الله را صدا میزنی الله صدا رو میشنوه اونی که در غرب زمین اونی که در شرق زمین اونی که در آسمانه از اون فرشتگانش که دعای مغفرت بهت میکنن در مقابل نشستن در حلقه ذکر دعای مغفرت بهت میکنن فرشتگان در آسمان برات دعا میکنن شرف مقامه والله جایگاه بزرگ و والاییه الله از اون دعای فرشتگانش هم غافل نیست نسبت به اون مخلوقانی که در حلقات زد میشینن و این الملائکه لتضع اجنحتها بالهاشون هم فرش میکنن در مقابل طالب علم مایی ها در دریا طلب استغفار میکنه برای طالب علم جای حمد نداره والله شما بگید جای حمد و ستایش الله را نداره پرندگان در آسمان مایی ها در دریا حیوانات در بر و بیابون فرشتگان در آسمان طلب مغفرت و استغفار میکنم برای طالب علم کسی که دنبال علم شرعیه دنبال الله که با الله برسه الله را بشناسه بدونه که سر نماز چی میگه الحمدلله کثیرا یعنی چی الحمدلله کثیرا دنبالشه والله جای شکر و سفاس داره همین خب عایشه یک وجهی از وجوه را یاد میکنه میگه حمد و ستایش الله در مقابل اینکه هیچ کسی در به درگاهش و در درگاهش حقیر نیست الله دوست نداره بندش حقیر بشه ذلیل بشه خار بشه هر وقتی دست نیاز بلند بکنه اون بنده محتاج رو عزیزی میبینه الله جل شأنه خوشحال میشه نسبت به اون بندش که دست نیاز بلند بکنه اون شخصی که بارها این حدیث رو گفتم اون شخصی که از شدت خوشحالی حتی که توشش رو گم میکنه رسول میگه والله لله اشد فرحا به توبت عبده چقدر خوشحال میشه الله نسبت اون بنده ای که توبه میکنه به الله برمیگرده مثال میزنه رسول به اون کسی که توشه و کوله بارش گذاشته روی شطوری زیر درخت استراحت میکنه بعد شطورش که میاد میبینه پیدا میکنه از شدت خوشحالی میگه اللهم انت عبدی و انا ربو تو بار بنده منی و من پروردگاره از شدت خوشحالی اشتباه میکنه میگه خوشحالی الله به بندهش قابل قیاس نیست با این شخص الله تو را دوست داره میخواد تو عزیز باشی تو کریم باشی مکرم باشی. سبحانك الله وبحمدك سبحان الله وبحمده وصلى الله على محمد آل محمد